Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente, señor Scott. Muy diferente. Carteleira de cines. Os venres no espazo Novas de Ourense ás 9 menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda a semana na portada de radioliberdade.com. Moi diferente, señor Scott, moi diferente. La primeira vez que llegué a Singón foi en unha diligencia. Algo moi parecido a isto. Todo o cine en Ourense con Manuel Precedo. Hola, ¿qué tal lo día? Comenzamos rápidamente con un drama solvente, a veces efetiste y acartonado, que se apoya en la excelente interpretación de Russell Crowe y e que, como dio director, llega en un momento oportuno, no de preguntarnos si los genocidas de Ose serán sulgados, si esta justicia internacional es Ose posible diante de tantos crímenes contra los derechos humanos. Esta guerra acabará en un tribunal. El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres que nunca se vuelva a repetir. Pues tras lo final de la Segunda Guerra Mundial, conta esta película Nuremberg eh, a batalla entre o psiquiatra americano Douglas Kelly, interpretado por Rami Malek, eh, a man dereita de Hitler, e Hermann Göring, interpretado por Russell Crowe, con ocasión dos cruzais cruciais suizos de Nuremberg. Está basada no libro O nace o psiquiatra de Jack O'Hai e tamén no cine comercial imos a unha comedia. Canarias. Buen destino. Es para un amigo. Juan Manuel ha conocido una chica y quiere pasar unos días con ella en la playa para fortalecer los lazos. <laughs> Las cosas no solo me iban bien en el negocio. En la vida personal conocí a la mujer de mi vida. Inteligente y abogada. Del Ministerio Fiscal. Hola. Papá, este es Miguel, Miguel, este es... Juan Manuel, ¿eh? José María. Eso. Bueno, pues a historia trata sobre Miguel, dono de empresa Coartadas. A empresa adícase a crear coartadas para a xente que queren ganar as súas parellas ou ter excusas montadas para evitar certas situacións. É un remai da cinta francesa albi.com de Filil Laché de, do ano 2016 que eh, conforman a grella xunto con Zootrópolis 2. Unha misteriosa investigación relacionada ca chegada dunha serpe velenosa á metrópola animal e pois, a, o, a premisa co que comeza Zotrópolis 2 que tamén podremos ver en Leiro este fin de semana e que no barco de Valdeorras eh, siguen con unha batalla tras outra de Paul Thomas Anderson. En Berín eh, inauguran a tempada cinematográfica na Casa da Cultura con La Cena e Os Tipos Malos 2 e en Sinto de Limia unha comedia infantil infantil de animación Extinción e o musical fantástico de aventuras do mundo de Off do que falamos a semana pasada, Wicked, a segunda parte. xa no Museo Enolóxico de Rivadavia rematan as marxas fílmicas adicadas a China con un filme inacabado. 咱们十年前拍这片的时候，我也单身，这些兄弟们都单身。 En xaneiro de 2020, un equipo de filmación reúnese preto de Wuhan, China, para renovar a rodaxe dunha película interrumpida dez anos antes. Vivirán os inesperados desafíos da pandemia do COVID-19 e os confinamentos. Un filme que no Festival de Singapur recibiu o premio do público e que a crítica di que é conmovedora e misteriosa. Comeza como unha comedia sofisticada, pasa a parecer un apocalipsis zombie e remata cun drama programa intimista. Recordemos, a podemos ver este sábado ás sete media no Museo Enolóxico de Rivadavia. E o día seguinte, nun día raro para o Cineclube Carballeño que habitual é o Benres, en este caso o domingo ás seis e ás oito, Strani Río. Mamá, tú te recordas del teu primer amor? Sí persones en aquest mateix viatge. Pois a primeira película de Jaume Claré conta a historia de Didat, que ten 17 anos e viaxe en bicicleta polo Danubio ca súa familia. Entre días de calor, un encontro inagardado cambia o rumbo da viaxe. Unha extraña e furiosamente poética historia de amor, decía Luis Martínez El Mundo en El Mundo. Eh, eso podemos ver o domingo a 6 a 9 e xa para a semana imos marchando co que programa o Cineclube Padre Feijó que bueno, máis ben, o Museo Arqueolóxico de Ourense e eh, coa colaboración do Cineclube Padre Feijó na sala deste último empeza toda unha semana dedicada cada arqueoloxía. Empeza o, o, o luns con A cidade esquecida da dinastía Ming. Fai máis de 600 anos Tu Zuandán reinou sobre a Gran China. Tras desafiar os mongóis vitoriosos, creou un movimento político que se autoproclamou emperador e fundou ese mesmo ano a dinastía Ming, o que supuso o regreso dunha familia chinesa cabeza do imperio. Pero os seus delirios de grandeza foron máis aló e decidiu construir unha cidade imperial, a primeira cidade proibida do 2021. Durante cinco anos, en ese ano, arqueólogos chineses mobilizaron mobilizaron numerosos recursos para develar a historia deste sacemento da cidade máis importante incluso que a cidade proibida de Pequín. Isto podremos ver o Luns, o Martes, Homo Sapiens as novas orixes, o Mércores Líbano, os segredos do reino de Biblos, o Sobes Chaves, la memoria espoliada e marchamos co a Vila dos Centauros e, Jesús Carrera, el, rojo de Onda Ribia que podemos ver o próximo venres e que xa falaremos o próximo venres. Et dans quelles conditions a-t-elle été bâtie Quel rêve de grandeur a-t-elle pu porter Oui, c'est un hijo. Usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren. Era muy diferente entonces. Muy diferente.